40 skirsnis. Perskirimas 57. Tuo tarpu saulė buvo jau arti laidos ir atrodė ištirps vakaro gaisuose. Reginys baigėsi. Minios ėmė eiti iš amfiteatro ir plūsti koridoriais vadinamais vomitorijais į miestą. Tik augustijonai dėlsiai laukdami, kol nuplauks banga. Jų visas burys, palikę savo vietas, susirinko prie pakilos, kur Cezaris vėl pasirodė išklausyti pagirimų. Nors žiūrovai nešiktėjo plojimų, vos tik pabaigus giesmę, jam vis dar neužteko, jis tikėjosi, kad tie žavėsis iki apkvaitimo. Veltui dabar skambėjo pagirimo himnai, veltui vestalės bučiavo jo dieviškas rankas, o rubdija pasilenkė taip žemai, kad net ruda jos galva palėtė jo krūtinę. Neronas buvo nepatenkintas ir nemokėjo to slėpti. Jį taip pat stebino ir kėlė nerimą, kad Petronijus vis tyli. Jo lūpų ištartas pagiriamas žodis, taikliai iškeliantis giesmės vertybės, šią valandą jam būtų didelė paguoda. Pagaliau neištvėręs pamojo jam, o kai šis pakilo į ložę tarį. Na, sakyk? Petronius šaltai atsakė. Tyliu, nes negaliu rasti žodžių. Pranokai pats save. Taip ir man atrodė, tačiau kodėl tie žmonės Argi gali reikalauti iš tos margos minios, kad ji išmanytų poeziją? Tai ir tu pastebėjai, kad man neatsidėkojo taip, kaip nusipelniau. Tu pasirinkai blogą metą. Kodėl? Nes kraujo tvaiko apkvaišintos galvos negali įdėmiai klausytis. Neronas sugniaužęs kumščius atsakė, ak, tie krikščionys, sudegino Romą, o dabar ir mane skriaudžia, kokią dar bausmę jiems išgalvoti. Petronijus pamatė, einas blogu keliu. Jo žodžiai duoda tiesiog priešingų vaisių. Jis siekė visai ne to, tad norėdamas pakreipti Cezario mintis kitur, pasilenkė prie jo ir sukuždėjo. Tavo giesmė nuostabi, tik tai turiu vieną pastabą. Trečiojo posmo ketvirtoje eilutėje metras galėtų būti geresnis. Neronas susigėdęs paraudo, lyg užkluptas darant blogą darbą pasižiūrėjo, įsigandęs ir taip pat tyliai atsakė – Viską tu pastebi. Žinau, perdirbsiu. O daugiau niekas nepastebėjo. Teisybė. Dėl dievų meilės tik niekam nesakyk, jeigu tau gyvenimas mielas. Petronijus suraukė antakius ir atsakė jam, lyg išliedamas nuobodulį ir apmaudą. Gali, o dieviškasai, mane nubausti mirtimi, jeigu tau kliudau, bet jie negazdink manęs, nes dievai geriausiai žino, ar aš jos bijau. Taip kalbėdama žvelgė Cezariui tiesiai į akis ir šis kiek palaukęs atsakė, nepyk, juk žinai, kad tave myliu. Blogas ženklas, pagalvojo Petronijus. Norėjau šiandien jūs sukviesti į puotą, kalbėjo toliau Neronas, bet dabar verčiau užsidaryti ir gludinti tą prakeiktą trečio posmo eilutę, mano klaidą, bet tavęs dar galėjo pastebėti Seneka, gal ir sekundas karinas, bet aš jais greit nusikratysiu. Taip tarės pasišaukė Seneką ir jam paskelbė, kad draugė su Akratu ir Sekundu karinu siunčias į Italiją ir visas provincijas pinigų, kuriuos turi surinkti iš miestų, kaimų, garsių šventyklų, žodžiu sakant, iš visur, kur tik įmanoma jų surasti arba įspausti. Tačiau Seneka, supratęs, kad jam pavedamas grubuonio šventvagio ir plėšiko darbas, griežtai atsakė, man reikia važiuoti į kaimą, tarė, ir ten laukti mirties, nes jau esu senas ir nervai pakreikia. Iberiški senekos nervai stipresni už Hilono, gal ir nebuvo pakrikę, bet apskritai jo sveikata šlubavo. Jis atrodė ir šešėlis, o galva pastrojų metu visai pražilau. Pasižiūrėjęs į jį, Neronas taip pat pagalvojo, kad gal iš tikrųjų jau nebeilgai liko laukti jo mirties ir atsakė, nenoriu tau kenkti ir varyti į kelionę, jeigu sergi bet iš meilės, kurią tau jaučiu, noriu tave turėti arti, todėl užuot vykęs į kaimą, užsidarysi namuose ir niekur iš jų neisi. Paskui nusijuokęs pridūrė. Pasiūsti akratą su karinu vienus, tai to lygu paleisti vilką avių ganyti. Ką siūlyti jų vyresniuoju? Siūlyk mane, valdove, tarė Domicijus Afras. Ne, nenoriu užtraukti Romai Merkurijaus rūstybės – jūs gėdytumėte jį savo vagystėmis. Man reikia stoiko tokio kaip Seneka arba mano naujas bičiulis filosofas Hilonas. Taip pasakęs, ėmė dairytis ir paklausė. O kasgi atsitiko Hilonui? Hilonas jau atsipeikęs griname ore ir sugrįžęs į amfiteatrą klausytis Cezario giesmės, prislinkęs artin atsiliepė. Aš ją spindintis saulės ir mėnulio kūdikį, buvau sunegalavęs, bet tavo giesmė mane pagydė. Pasiūsiu tave į Achają, tarė Neronas, tu tenai tikriausiai iki paskutinio skatiko žinai, kiek jų yra kiekvienoje šventykloje. Padaryk tai, po Zeuse, ir dievai sudės tau tokią duoklę, kokios dar niekam lygi šiol nėra sudėję. Padaryčiau tai, bet nenoriu iš tavęs atimti žaidinių reginio. O, bali, tarė Hilonas, – Tačiau Augustijonai nudžiugę, kad Cezario nuotaika pasitaisė, pradėjo kvatoti ir šaukti. Ne, valdove, neatimk iš šito narsaus graiko žaidinių reginių. Tačiau atimk man iš po akių valdove šiuos rėksmingus kapitolijų žasiukus, kurių visų smegenys neužpildytų ažalo gilės kaušelių, atsikirto Hilonas. O pirmagime Apolono sūnau, aš rašau graikiškai himną tavo garbiai, todėl norėčiau praleisti kelias dienas mūsų šventovėje, maldaudamas įkvėpimo. O ne, sušuko Neronas, tu nori įsisukti nuo artimiausių reginių. Nieko nebus. Prisiekiu valdovę, kad rašau himną. Tai rašysi į naktį, maldauk Dianą įkvėpimo, juk jie Apolono sesuo. Hilonas nuleido galvą, piktai išnaivuodamas į Augustijonus, kurie vėl ėmė kvatoti, o Cezaris kreipėsi į Senecijoną ir su Ilijų Neruliną, tardamas, tik pagalvokite, šiai dienai skirtų krikščionių vos pusę įstengėme sudoroti. Tada senasis Akvilas Regulas, didelis amfiteatro reikalų žinovas, valandėlę pagalvojęs atsiliepė. Tie reginiai, kuriuose pasirodo žmonės, be ginklo ir be išmanimo, trunka beveik tiek pat, bet jie daug neįdomesni. Liepsiu jiems duoti ginklų, atsakė Neronas. Tačiau prietaringas Vestinas staiga pabudo iš susimąstymo ir paslaptingų balsų paklausė. Ar pastebėjote, kad mirdami jie kažką regi? Žiūri į viršų ir miršta lyg be kančių? Esu tikras, kad jie kažką regi. Tai pasakęs, pakėlė akis į amfiteatro angą viršuje, virš kurios naktis jau ėmė tiesti žvaigždėmis nusakstytą velarijų Tačiau kiti atsakė juoku ir šmekščiais spėliojimais. Ką gali krikščionys regėti mirties valandą? Tuo metu Cezaris davė ženklą vergams, deglininkams ir paliko cirką, o paskui patraukė vestalį senatoriai pareigūnai ir augustijonai. Naktis buvo giedra, šilta, palei cirką dar stumdėsi minios, trūkstančios pamatyti, kaip iškeliauja Cezaris, bet buvo kažkokios rūškanos ir bežarės – Vienur kitur pasigirdo plojimai, bet to jau vėl nuščiuvo. Iš Spaliarijos girgždėdami vežimai tebe gabeno kurvinus krikščionių palaikus. Petronijus ir Venecijus keliavo namo tylėdami, tik prie rūmų. Petronijus paklausė, ar galvojai apie tai, ką aš tau minėjau? Taip, taip, atsakė Venecijus. Ar patikėsi, kad dabar šis reikalas ir man nepaprastai svarbus – Turiu ją išvaduoti, nepaisydamas Cezario ir Tigelino. Čia tarsi karas, kuriame aš pasiryžęs nugalėti, tarsi lošimas, kuriame noriu laimėti, nors ir įkiždama savo paties kailį. Ši diena dar labiau sutvirtino mano užsimojimą. Te atlygina tau Kristus. Pamatysi. Taip, kalbėdamiesi sustojo prie vilos durų ir išlipo iš lektikos. Tuo metu prie jų priejo kažkokia tamsi figūra ir paklausė – Ar čia kilnusis Vinicijus? Taip, atsakė tribūnas. Ko nori? Aš Nazarijus, Mirjam sūnus, einu iš kalėjimo ir atnešiau tau žinę apie Ligiją. Vinicijus uždėjo ranką jam ant peties ir fakelo šviesoje žiūrėjo, kiekis negalėdamas ištarti nei žodžio, bet Nazarijus atspėjo jo lūpose sustingusi klausimą ir atsakė. Dar gyva. Ursas atsiuntė mane pas tave, ponė, pasakyti, kad tik karščiuodama meldžiasi kartoja tavo vardą. Vinicijus jam pasakė, garbė Kristui, kuris gali ją man sugražinti. Paskui paėmęs nusivedė Nazarijų į biblioteką, tačiau netrukus jėjo ir Petronijus pasiklausyti, ką jie šnekės. Liga ją išgelbėjo nuo gėdos, nes budeliai bijo, kalbėjo jaunuolis, Ursas ir gydytojas Glaukas budi prie jos dieną naktį. Ar sargai liko tie patys, Tai, ponė, ir jie guli jų kambaryje, kaliniai, kurie buvo požemiuose, visi išmirė nuo karštlygės arba užtroško tvankumoje. Kas tu toks? paklausė Petronijus. Kilnusis Venicijus mane pažįsta, aš sūnus tos našlės, pas kurią gyveno lygyje. Tu krikščionis? Jaunuolis klausimų žvilgsnių pasižiūrėjo į Venicijų, bet pamatęs, kad čia akimirką jis meldžiasi, pakėlė galvą ir tarė. Taip kokiu būdu tu gali laisvai įeiti į kalėjimą. Aš parsisamdžiau ponę išnešioti mirusiųjų kūnus, tyčia tai padariau, kad galėčiau pagelbėti savo broliams ir atnešti jiems žinių iš miestų. Petronijus įdėmiau nužvelgė dailų jaunuolio veidą, jo mėlynas akis ir juodus vežlius plaukus, tada paklausė, iš kokio krašto būsi, verniuk? Aš galilėjietis, ponia. Ar norėtum, kad lygija būtų laisva? Jaunuolis pakėlė akis aukštyn. Nors ir man pačiam paskui tektų numirti. Venicijus jau paliovė meldėsis ir tarį. Pasakyk sargams, kad ją paguldytų į karstą, kaip numirėlę. Tu pasitelk pagalbininkų, kurie padėtų tau naktį ją išnešti. Netoli dvokiančiųjų duobių rasite laukiančių sulektiką žmonės, jiems atiduosite karstą. Sargams pažadėk mano vardu, kad duosiu tiek aukso, kiek jo kiekvienas galės panešti savo apsiautale. Taip kalbant, iš raido išnyko įprastinė negyva išraiška, jame pabudo karys, kuriam viltis sugražino ankstesnę energiją. O Nazarijus užkaito iš džiaugsmo ir iškėlęs rankas sušuko, te pagydo ją Kristus, juk ji bus laisva. Manai, kad sargai sutiks, paklausė Petronijus. Jie, ponė, kad tik žinotų, jog už tai nekris ant jų galvų bausmė ir kančios. Taip, taip, tarė Vinicijus, sargai net buvo, besutinka leisti jai pabėgti, taigi tuo labiau nesipriešins išnešti kaip numirėlę. Teisybė yra žmogus, pasakė Nazarius, kuris karštą geležimi tikrina, ar išnešami kūnai yra mirę. Tačiau tam užtenka ir kelių sistercijų, kad neliestų geležimi numirėlio veido. Už vieną aurėjų Jis palies ne kūną, o karstą. Pasakyk jam, kad gaus pilną kapšą aurėjų, tarė Petronius, tačiau ar sugebės parinkti patikimų talkininkų? Parinksiu tokius, kurie už pinigus parduotų net savo žmoną ir vaikus. Kur juos rasi? Pačiame kalėjime arba mieste. Sargai, kai bus papirkti, įleis, ką tik panorėsiu. Jeigu taip, tai įvesk, kaip samdyta, nešika mane, tarė Vinicijus. Tačiau Petronijus labai atkakliai ėmė atkalbinėti, taip nedaryti. Pretorijonai galėtų jį pažinti, net persirengusi, ir tada viskas nueitų per niek. Nei kalėjime, nei prie dvokiančių duobių kalbėjo. Reikia, kad visi, ir Cezaris, ir Tigelinas, būtų įsitikinę, kad jį numirė, nes kitaip nedelsant įsakytų ją vytis. Įtarimus įsklaidyti galima tik tokiu atveju, jei mes liksime Romoje tada, kai bus išvežta į Albano kalnus ar toliau, į Siciliją. Tik po savaitės ar dviejų tu susirgsi ir įsikviesi Nerono gydytoje. Jis tau patars išvažiuoti į kalnus, tada judu susitiksite, o paskui, jis valandėlę susimastė, luktelės numojo ranką ir pasakė, paskui gal ateis kiti laikai. Te pasigailį, jos Kristus tarė Vinicijus, tu čia kalbi apie Siciliją, o juk lygiai serga ir gali numirti. Apgyvendinsime ją kol kas arčiau, išgydys pats oras, kad tik ištrauktume iš kalėjimo. Argi neturi kur nors kalnuose kokio nuomeninko, kurio galėtum pasikliauti? Taip, turiu iš tikrųjų, skubiai atsakė Vinicijus. Netoli korijolų kalnuose yra patikimas žmogus, kuris mane dar vaiką ant rankų nešiojo ir myli lygi šiol. Petronijus padarė Vinicijui lenteles. Parašyk jam, kad rytoj čia atvyktų, Žygūną įsiusiu tuo jau pat. Taip pasakęs pasišaukė atrijaus prižiūrytoje ir davė atitinkamus nurodymus. Neilgai laukus raitas vergas išjojo nakties tamsoje į korijolus. Norėčiau, prašneko Vinicius, kad Ursas ją lydėtų kelionėje. Man būtų ramiau. Pone, pasakė Nazarius, tas vyras nežmoniškos jėgos, jis išlauž grūtas ir seks paskui ją. Yra vienas langas aukštai stačioje sienoje, ten sargyba nestovi. Atnešiu ursui virvę, o visą kitą jis pats padarys. Prisiekiu Herkuliu, tari Petronius, tegu įsiveržia, kaip jam patinka, tik ne kartu su ją ir ne po dviejų ar trijų dienų, nes jie sektų jo pėdomis ir atrastų jų slėptuvę. Prisiekiu Herkuliu, negi norite pražudyti save ir ją, draudžiu jums užsiminti jam apie kodiolus, o jei ne, aš nusiplaunu rankas. Abu pripažino, kad Petronijaus įspėjimas pagrįstas ir nutilo. Paskui Nazarijus pakilo atsisveikinti, pažadėjęs ateiti rytoj auštant. Su sargais vylėsi susitarti dar šią naktį, bet pirmiau norėjau usupti pas motiną, kuri šiais nepastoviais ir baisiais laikais neturėjo dėl jo nei valandėlės ramybės. Pasvarstęs, nusprendė pagalbininko neieškoti mieste, o surasti ir papirkti vieną tų, kurie drauge su juo nešioja lavonus iš kalėjimo. Prieš pat išeidamas dar staptelėjo ir pasiverėjęs Vinicijų į šalį ėmė kuždėti. Pone, apie mūsų ketinimus aš niekam neusiminsiu, net motinai, bet apaštalas Petras žadėjo ateiti pas mus iš amfiteatro, o jam pasakysiu viską. Gali šituose namuose kalbėti garsiai, atsakė Vinicijus. Apaštalas Petras buvo amfiteatre su Petronijų žmonėmis – pagaliau aš pats eisiu su tavimi. Jis liepė paduoti jam vergų apsiltalą, paskui abu išėjo, Petronius giliai atsiduso. Anksčiau norėjau, kad ji numirtų nuo tos karšlygės, nes Vinicijui tai būtų dar netai baisu. Tačiau dabar pasiryžęs paukoti eskulapui auksinį trikojį, kad tik ji pasveiktų. Aktų Aheno barbę. Nori savo pasidaryti pramogą iš įsimylėjusio žmogaus skausmo. Tu, Augusta, pirmą ėmei pavydėti merginai grožio, o dabar įmanytum ją gyvą suėsti už tai, kad žuvo tavo Rufijus. Tu, Tigelinai, nori ją sunaikinti man ant piktumo. Pasižiūrėsime, sakau jums, jūsų akis neregės jos arenoje, nes aš arba numirsiu, arba ją išplėšiu jums, kaip iš šunų nasrų. Ir išplėšiu taip, kad jūs nė nežinosite, o paskui, kai tik pažvelgsiu į jūs, vis pagalvosiu, štai kvailiai, kuriuos Petronijus apmulkino. Patenkintas savimi perėjo į trikleinių, kur draugė su Eunikė sėdo vakarieniauti. Lektorius per tą laiką skaitė Teokrito idilės, laukia vėjas atginė debesų iš soraktais pusės ir staigi audra sudrumstė giedraus vasaros nakties tylą. Tarpais griaustinis nudundėdavo virš septynių kalvų, o Petronius Eunike, sugulę prie stalo, klausėsi kaimo poeto, kuris melodinga dorėnų tarme apdainavo piemenėlio meilę, o paskui nurime ruošėsi saldžiam poilsiui. Tačiau prieš tai dar sugrįžo Vinicijus. Sužinojęs apie jo sugrįžimą, Petronius išėjo ir paklausė. Na kaip? Ar nesugalvojote nieko nauja, o Nazarius ar jau nuėjo į kalėjimą? Taip, atsakė jaunolis, glaustydamas sulytus plaukus. Nazarijus nuėjo tarti su sargais, o aš mačiau Petrą, jis man liepė melstis ir tikėti. Tai gerai, jeigu viskas vyks sklandžiai, kitą naktį jau bus galima ją išnešti. Nuomininkas su savo žmonėmis turi pasirodyti auštant. Kelias netolimas, dabar pailsėk. Tačiau Vinicijus atsiklaupė savo kubikulę ir ėmė melstis apie saulėtikę atvyko iš kojolų nuomininkas Nigras ir atsigabeno, kai buvo nurodęs Vinicijus lektiką, taip pat keturis patikimus vyrus parinktus iš vergų britų, juos apdairiai paliko užeigoje su būre. Visą naktį būdėjęs Vinicijus išėjo jo pasitikti, o šis pamatęs jaunai šeimininką susijaudino ir bučiuodamas jam rankas ir akis tarį. Brangusis mano ar sergi, o gal rūpešiai taip iščiulpė tau iš veidų kraują, kad iš pradžių vaus tave pažinau? Vinicijus jį nusivedė į vidinę kolonadą, vadinamą Iksistą, ir ten atskleidė paslaptį. Nigras klausėsi susikaupęs įdėmiai ir jo širkščiame įdegusiame veide buvo matyti didelis susijaudinimas, kurio nė nesistengė tramdyti. Taigi krikščionė sušuko ir ėmė tiriamai žiūrėti Vinicijų į veidą, o šis matyt atspėjo, ko klausė kaimiečio žvilgsnis, nes atsakė. Ir aš, krikščionis, tada nigro akise sublizgo ašaros kiek patylėjęs, jis iškėlė aukštyn rankas ir tarė. O dėkui tau, Kristau, kad nuėmėj gedravalkį nuo man brangiausių pasaulyje akių. Paskui apkabino Vinicijaus galvą ir verkdamas iš laimės ėmė bučiuoti jo kaktą. Po valandėlės atėjo Petronijus, Nazarijumi vedinas. Geros žinios, sušuko iš tolo. Žinios iš tikrųjų buvo geros. Pirmiausia, gydytojas Glaukas užtikrino, kad lygijos gyvybei pavojus negrėse, nors jis ir ta pačia kalėjimo karštlygė, nuo kurios ir Tulijane ir kituose kalėjimuose kasdien mirė šimtai žmonių. O dėl sargų ir žmogaus, karštą geležimi tikrinančio numirėlius, nebuvo nei mažiausių sunkumų. Su padėjėju vardu Atis taip pat susitarta. Karste padarėme skylės, kad ligonė galėtų kvėpuoti, kalbėjo Nazarijus. Visas pavojus tik tas, kad ji nesudėjuotų arba neprašnektų tada, kai eisime pro pretorijonus. Tačiau ji labai nusilpusi ir nuo ryto guliau simerkusi, bet to glaukas jai duos mėgdamojo gėrimų. Jį pats sutaisė iš vaistų, kuriuos aš atnešiau iš miestų kasto dangtis nebus užkaltas, jį lengvai nukelsite ir paimsite ligonę elektriką, o mes įdėsime į karstą pailgą maišą su smėliu. Jūs tik paruoškite. Vinicijus klausėsi šių žodžių, baltas kaip drobė, bet klausėsi taip įdėmiai, tarsi iš anksto būtų žinojęs, ką Nazarijus pasakys. Ar kitų kokių numirėlių nenešite iš kalėjimo, pasiteiravo Petronijus. Šią nakt numerį apie 20 žmonių, o iki vakaro bus dar keliolika, atsakė jaunuolis. Nešikai turi eiti vorą, visi kartu, bet mes padelsime, kad atliktume pabaigoje. Jau pirmame posūkyje mano draugas ims tyčia šlubuoti, tokiu būdu gerokai atsiliksime nuo kitų. Jūs laukite mūsų prie mažosios Libitino šventyklos, kad tik Dievas duotų kuo tamsesnę naktį. Duos Dievas, tarė Nigras, Vakar vakare buvo giedra, o paskui staiga pratrūko audra. Šiandien dangus vėl grinas, bet šutina nuo pat ryto. Dabar kas naktį bus lietus ir perkūnijos. Ar einate be šviesų, paklausė Vinicijus, tik prieš akiją nešami deglai. Dėl visą piktą jūs būkite prie Libitino šventyklos, kai tik sutems, nors mes paprastai išnešame lavonus prieš pat vidunaktį. Visi nutilo buvo girdėti vien Venicijaus alsavimas. Petronijus kreipėsi į jį. Sakiau vakar, tarė jis, jog būtų geriausia, kad abu pasiliktume namie. Tačiau dabar matau ir aš nenusėdėsiu. Aišku, jeigu ji pati bėgtų, reikėtų didesnio atsargumo, bet jeigu ji bus išnešta kaip numirėlė, tai manau, kad niekam nešaus į galvą, nemažiausias įtarimas. Taip, taip, patvirtino Vinicijus, aš turiu ten būti, pats iškelsiu ją iš karsto. O kai bus mano namuose prie korijolų, aš atsakysiu už ją, tarė Nigras. Tai baigėsi kalba, Nigras skubėjo į užeigą pas savo žmonės, Nazarijus pasikišęs po tuniką kapšą su auksu patraukė į kalėjimą. Vinicijai prasidėjo didžio nerimo, karštinės nuogastavimų ir laukimo diena. Žygis turėtų pasisekti, nes gerai apgalvotas, kalbėjo jam Petronijus. Geriau neįmanoma buvo sutvarkyti. Tu turi apsimesti nuliūdęs ir vaikščioti su tamsia toga. Tačiau cirko vis dėlto neatsisakyk, tegu tave matų. Viskas taip apgalvota, kad negali sužlugti. Beje, ar tu visiškai pasitiki tuo savo nuomeninko? Jis krikščionis, atsakė Vinicijus. Petronijus nustebęs pasižiūrėjo į jį, paskui guštelėjo pečiais ir prašneko lyg pat savo. Prisiekiu po luksu, Kaip vis dėlto tai plinta? Kaip pagauna žmonių širdis? Kai grėsia toks pavojus, kiti iš karto atsisakytų visų dievų ir romėnų, ir graikų, ir egiptiečių. Keista vis dėlto. Prisiekiu po lupsu. Jei tikėčiau, kad pasaulyje dar kas nors nuo mūsų dievų priklauso, pažadėčiau dabar kiekvienam po šešis baltus jaučius, o Kapitolijaus Jupiteriui dvylika. Tačiau ir tu negailėk pažadų savo Kristui Aš jam atidaviau savo sielą, atsakė Vinicijus. Ir kiekvienas nuėjo savo. Petronius sugrįžo į kubikulą, o Vinicijus patraukė iš tolų pasižiūrėti į kalėjimą. Iš ten pasuko į Vatikano kalvų šlaitą, į tą e, fosoriaus lūšną, kur iš apaštalų rankų priėmė krikštą. Jam atrodė, kad toje lūšnoje Kristus jį išklausys greičiau negu kitur, tad ją suradęs ir parpuolęs ant žemės – Visa savo susaupusią širdies galę sudėjo į pasigailėjimo maldą ir taip ją pasinėrė, kad užmiršo, kur esas ir kas jam darusi. Jau po vidudienio jį pažadino krimi tuaidai plaukiantys nuo Nerono cirko. Tada išėjo iš lūšnos ir ėmė dairytis aplinkui tokiomis akimis, tarsi ką tik pabudęs iš miegų. Laukia buvo karšta ir tylu, tik tai kada nekada ramybę drumsti bronzo žvangesys ir nesiliaujantis inirtingas žiogų čirškimas. Oras pasidarė tvankus, dangus virš miesto buvo dar žydaras, bet Sabinų kalnų pusėje žemai, prie pat horizonto, tvenkėsi tamsus debesys. Venicijus sugrįžo namo. Atrijuje jo laukė Petronijus. Buvau palatinė, tarė, tyčia ten pasirodžiau ir prisėdęs palošiau kauliukais. Anicijus vakare kelia puotą, pažadėjau, kad ateisime, bet tik po vidunakčio – nes prieš tai man reikia įsmėgoti. Kaip nors nuvyksiu ir gerai būtų, kad ir tu apsilankytum. Ar nebuvo jokių žinių iš Nigrų ar Vanazalijaus, pasiteiravo Vinicijus. Ne, juos pamatysime tik apie vidunaktį. Ar pastebėjai, kad kyla audra? Taip. Rytoj turi būti krikščionių kryžiavimo reginys, bet gal sukliudys lietus. Taip taręs priejo prie Vinicijaus, palietėjo petį ir pasakė – tačiau jos nepamatysi ant kryžiaus, tik tai korijolose. Prisiekiu kastoru, jos išvadavimo valandos nemainyčiau į visas Romos gemas. Vakaras jau netoli. Teisybei, artėjo naktis ir sutemos ėmė gaubti miestą anksčiau negu paprastai. Uslinko debesys uždengdami visą padangę. Atėjus vakarui prapliupo smarkus lietus, garuodamas ant įkaitusių per karštą dieną akmenų, jis užklojo migla miesto gatves, Paskui pakaitomis čia rimo, čia vėl pliaupė trumpos liūtys. Paskubėkime, pagaliau tarė Venicijus, dėl audros gali anksčiau išnešti lavonus iš kalėjimo. Metas, atsakė Petronijus, ir apsivilkę gališkais apsiautalais su gaubtais per sodo vartelius išėjau į gatvę. Petronijus dar apsiginklavo trumpu romėnišku durklu, vadinamu sika, kurį visada pasimdavo į savo naktinės išvykas. Dėl audros miestas buvo tuščias, tarpai žaibas perskrosdavo debesis, žėrinčią šviesą nupliekdamas neseniai išmūrytų arba dar tebestatomų namų sienas ir šlapias akmeninės plytas, kuriomis buvo išgrįstos gatvės. Tokioje šviesoje ilgokai ėję, jie pagaliau pamatė kalvelę, ant kurios stojo maža libitino šventiklėlį, o papėdėje pulkelį mulų ir arklių. Nigrai, tyliai šūktelio Vinicius, aš čia, ponė, atsiliepė balsas per lietų. Viskas parengta. Taip, mano brangusis, vos sutemus mes jau buvome vietoje, tačiau slėpkitės po skardžių, jei ne, permirksite keurai. Kokia audra? Manau, kad užėjus ir kruša. Nigro nuogastavimai pasitvirtino, nes netrukus pasipylė kruša, iš pradžių smulki, paskui vis stambesnė ir tankesnė, oras beregint atšalų o jie stovėjo po skardžių apsaugoti nuo vėjo ir ledokšnių ir šnekėjosi prislopintais balsais. Jeigu kas ir pamatytų mus, kalbėjo Nikras, nesukeltume jokių įtarimų, nes atrodome lyg pasislėpę nuo audros, tačiau bijau, kad lavonų išnešimas nebūtų atidėtas rydienai. Kruša neilgai kris, tarė Petronius, reikia laukti, nors ir iki aušros. Ir suplusę laukė, ar neišgirs ateinant karstnešių. Kruša iš tikrųjų liovėsi, bet užtojau sušniokštė liūtis. Tarpai smarkus vėjas nešė nuo dvokiančių duobių pusės baisę smarvę. Jis klido iširstančių negiliai ir atsainiai palaidotų lavonų. Staiga nigras tarė. Matau per miglą žiburėlį. Vieną, du, tris, tai deglai. Ir atsisuko į savo žmonės. Žiūrėkite, kad mulai neprunkštų. Ateina tarė Petronijus. Žiburiai darėsi vis ryškesni, netrukus jau buvo galima atskirti vėjo gūsių plaikstomas deglų liepsnas. Nigras ėmė žegnotis ir melstis. Tuo metu niūri procesija priartėjo ir pagaliau priejusi Libitinos šventiklėlę sustojo. Petronijus, Vinicijus ir Nigras tylėdami prisispaudė prie skardžio, nesuprasdami, ką tai reiškia, e, tačiau nešikai sustojo tik tai apsirišti veidus ir burnas udurais, kad apsisaugotų nuo dusinančios marvės, kuri prie pat putikulų buvo tiesiog nepakenčiama. Paskui jie vėl pakėlė karstus ir nuėjo toliau. Tik vienas karstas užtruko prie šventiklėlės. Vinicijų šauko lėkti, o jam įkandint Petronijus, Nigras ir du vergai Britai su lektika. Tačiau dar nepribėgę išgirdo tamsoje širdgėlos kupina Nazarijaus balsą – Pone, ją su Ursu perkėlė į Eskvilino kalėjimą. Mes nešame kitą lavoną, o ją paėmė prieš vidurnaktį. Grįždamas namo, Petronijus buvo apsiniaukęs kaip debesis ir nė nebandė guosti Venicijaus. Suprato, kad ištraukti lygiją iš Eskvilino požemių nėra ko nei svajoti. Spėjo, kad veikiausiai buvo perkelta iš Tulijano, kad nenumirtų nuo karšlygės ir neišvengtų jai skirto amfiteatrų. Tačiau tai kaip tik liudijo, kad lygija buvo sekama ir saugoma budriau negu kiti. Petronijus nuoširdžiausiai gailėjo ir jos, ir Vinicijos, bet to dar graužė mintis, kad pirmą kartą gyvenime jam nepasisekė ir pirmą kartą liko nugalėtas kovoje. Atrodo, kad fortuna mane apleidžia, kalbėjo savo, bet dievai klysta, jeigu mano, kad aš susitaikysiu su tokiu, sakysime, gyvenimu, kaip jo ir pažvelgė į Venecijų, kuris taip pat jį žiūrėjo išplėtęs akis. Kas tau? Tu karščiuoji? paklausė Petronijus. Šis atsakė kažkokiu keistu palūžusiu pratusiu balsu ir sergantis vaikas. O aš tikiu, kad jis gali man ją sugražinti. Virš miesto tilo paskutiniai audros griaustiniai.